Filipe Maite, l'Argente Liceoko zuzendaria gurekin da, egunon? Egunon. eh, Filipe Maite, exe, e, exe eta ele, xailen desagertzia, hola labur biltzen aldea erreforma? Uh, bat, bai, bai, parte bat endako bai, eh, beraz... Eh, bi, bi parte nausi izanen dira, erreforma uh, beraz, uh, ele, exe eta exe uh, eh, dira, egia, eta ere uh, beste, beste berritasuna, berritasuna handia, basoa, uh, Uh, izanen, etxamina berria izanen da ere, uh, lehena eta eta terminalian urtean barne pasatuko dute uh, azterketak eta baita ere uh, terminaleko bukaeran. Beraz, horiek dira bi, eh, bi, uh, bi berritasun eh, handienak. Egan nahi du ikasle baten dako, sartzen delaik bigarrenian, bigarrenian hor ez da alako aldaketarik edo? E, ba, ba dira baitzu, ez dira, dira arrigarriak, bada Eh, orientazioari buruz, eh, izan dira gauz gehiago, piskat pentsatzeko uh, zoin eh, ikasketak uh, du ikasle batek uh, baso haukaneta, eta hori buruz, hori ikusiz, uh, nolako espezialitateak autatuko ditu uh, lehenian eta gero terminalean. Beraz, hori bigarreneko Eh, beritasun eh, nagusia. Gero kurtso mailan edo opzionetan, bon, badira gauz zonbaitzume ez dira eh, ez dira ahigariak. Lehen jan, alere, uh, eluden sartzean, lehenian izanen dira beraz antolaketa berri, uh, berri bat. eta pixkat gaiten, dugu uh, eh, baso zaharrearekin eh, piskat uh, eh, ostatuko menu bat zela uh, ez zen autatzen uh, edo janaria eta duden uh, baso berriarekin kartarekin ostatuko karta izanen da ikasle batek autatuko ditu bere, gaiak ez osoak baina parte, parte handi bat bai Hala ere, da aurten bigarrenian eh, direnek behar dute jadanik ongi pentsatu eh, elduden eh, sartzerako lehenian izanen direlaik? Bai, beraz abenduan uh, azken egunetan liseoko guzietan uh, dugu uh, deitzen duguna formakuntzako karta, uh, batakigu uh, espezialitateak izanen dira zoin lizoetan eta beraz ari da berria emaiten ikasleheri eta ukanen dugu uh, urtarrila, urtsailan, badira uh, gelako kontseiluak, eta diadanik uh, eh, ikasle bako txak emanen du bere lehen, bere lehen autua, eh, gure karta, formakuntzako karta ikusiz, eta beraz gelako kontseiluak uh, ohar bat emanen du hasteko, eta gero bukaeran uh, azken, uh, azken hasteetan, ekainan, eh, emanen du uh, bere baimena, eta uh, bada, izanen da, bide bat eh, emendik Ikasgai guziak ez dira ikastetxe guzietan izan nen, desoreka sortuko du horrek? Nere ustez uh, eh, ezain beste. Ezain beste, eh, bon, ofizialki uh, formakuntzako kartan agertzen dira amabi espezialitate. Baina uh, amabi unetan uh, badira zazpina usi eta liceo guztietan eh, kasik eh, gertuko dira eh, zazpi eh, espezialitate hunek, eh, adibidez eh, edo, edo publikoan, edo eh, sail katolikoan, edo se askan agertzen dira zazpi, zazpi horiek liceo guztietan, guti gora bera, uste dut, bat ez dela Eh, hortan, uh, bestenaz, uh, eh, edo barnekalian, edo, edo kostalian agertzen dira. Gero, badira, bai pixkat artea, dinidez, edo ekologia, ez dira, liseo guzietan, me bandiadanik, uh, eh, espezialitate, zinez espezialistatuak dira horiek, eh? bestenaz, literatura, hizkuntza, zientzia, matematika, historia, filosofia, hala eh, uh, edozoin liseoetan eh, eko, ekonomia egin egin dut, diadanik uh, eh, agertzen dira. Beraz, desoreka guti nire ustez izanen dira gai, gai Beraz ez da alako konkurentziarik izanen liseoen artian? Ez, nire ustez ez hainbeste. Bala, berdin uh, eh, inosente naiz, eh, nire ustez ez. Gero ari gira pentsatzen ere, eh, zerren bon, uh, proposatzen aldira espezialitate, gero uh, ez gu ikasle aski badirenez, edo, edo zoain espezialitate Ari gira, pentsatzen el, elgarrekin ere zerbait egitea, uh, digidez gu katolik, katolikoan, uh, nolako, ez eta gide, vi, videokonferantz, videokonferantz edo olako zerbaitekin a distanz, nire ustez ere uh, berda landu hori, berdina berdin elduden, ertian, elduden urtean ez da ez ez da da prestizanen, behinen Hala, ari gira ere olako uh, elkartasuna eh, ari pentsat, pentsatzen. Zenta ikas, ikasle bat izaiten alko da uh, eh, liceo batean eta beste spezialitate bat ukaiten alko du beste liceo batean? Bai, liceo bat, bai, a distanz, uh, bai, ari gira eta iduriz uh, rektoreatik, bon, uh, alde dira olako, olako pentsa eta olako antolaketa uh, zerbait egitea, bai. E, Barnek aldeko ikasleek autu gutiago izanen dute? Ba, bai, egia erraiteko badira adibidez artea edo greka nahi bauzu egin, edo ez dakit badiren ez ikasle hainitz edo kostaldean edo barnek aldean greka nahi dutela egin, uh, olako gaiak uh, ez dira liceo guzietan. Beste naz, uh, nire ustez, beste uh, edo zain liceoetan, uh, berdin, berdinak, nire ustez, uh, uh, eh, askitza balagoa dute uh, proposamena, eta uh, bala, maulen uh, alere espiskat uh, harinagoa izanen da, beste naz, uh, edo zoen gizuetan uh, nire ustez proposamena berdina da, guti gora bera. Eta Euskararen aldetik, e, eh, eh, liceoan, eh, elebidunetan, nola zer zer da, opzio bezala, nola, nola agertzen da? Mementukot ofizialki ez du geus, gero agertzen da, uh, bon, izanen dira, eh, koas da, gure, mm, gure proposamenak edo elebiduna edo sehaskarena, uh, agertzen da uh, lang, lang C, beraz, iru, iru izkuntza emaiten uh, ikasten aldira eta pasatzen dira basoan, beraz, euskara, inglesa, espainola edo alemana, beraz, hizkuntza hori izanen da, gero elebidun sailan ere ustez ere, ber, ber sisteman izanen gira, eh? historiografian adibidez, uh, segituko eh, aldute. Eh, gero, uh, ez dakit bat ere nolako, nolako proposamena da. Badira ere, beste gai uh, ere, badira le sekzion, uh, sekzion linguistik edo sekzion european, ez dakit guo oino nolako, nolako proposamenak izan dira. Gero ustez, uh, zerbait agertuko da hemen, uh, diguti, bai eskararen dako, bai beste izkuntzen dako. Hala. bon, ez dut uste aldaketa handi bat izanen dela gai, gai hortaz. Ororen buru, bukatzeko Filipe Maite, zer ikus molde duzuzuk reformaz ona, ala txarra? Ona eta txarra, ba, begionez ikusten alda autu gehiago kanen dutela gure ikasleak, eta hori uste dut piskata aldatuko da, badi bazen, eseren uh, Echelen nagusia euh, nagusia zen, eh, euh, zerri ez, eh, eta biskat hori bon, da, nire ustez. Hala, eta hori zinezona euh, ikusten dut. Gero uh, txarra dena be, nolako, nolako uh, antolaketarekin ari gira, ari gira lamuruan, eh, dendea muntatzeko eldunen txertzearen dako, lamuruan gira, ez dakik guzoin uh, eh, nolako horrenekin hariko gira eh, hori uh, montatzeko, eh, gelen, gelen antolaketa ere zinez uh, pizua izanen da, uh, taldean antolaketa, ala, beraz, uh, lan buruan adik gira, astetik uh, asterat, hola, pixkat uh, gira aintzinatzen, baina Uh, wala, uh, fite-fite izan den gandian behar gira, orta dena montatzeko. Filipe maite Milesker. Milesker zorri.